פרק ח' ויהי אחרי כן, וייך דוד את פלישתים ויכניעם, וייקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. וייך את מואב וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד, לעבדים נושאי מנחה. ויך דוד את הדד עזר, בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. וילכוד דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים, ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו מאה רכב. ותבוא ארם דמשק, לעזור עזר מלך צובה, ויך דוד בארם עשרים ושניים אלף איש. וישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי עזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומברותי ערי הדד עזר, לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע תועי מלך חמת, כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד, לשאול לו לשלום, ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר, ויכהו, כי איש מלחמות טועי היה הדד עזר, ובידו היו כלי כסף, וכלי זהב, וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני, עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש. מארם וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק, ומשלל הדד עזר, בן רחוב מלך צובא. ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם מלח שמונה עשר א'. וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר. וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר כהנים, וסריה סופר, ובניהו בן יהוידע, והכרתי והפלתי, ובני דוד כהנים היו.